Vegyünk ki a bálát ki, nem? Hogy hova megyünk most? Ez ösztön, te hát vagy mi? Ez lett a baja neki. most se vitattam, még az a fizet nem száll az dinárt, hogy többet. Nem 100 ezer, hát, ne? 100 euró. Ha, az ott van akkor is már. Hát ott van, ha. Ó, basszus. De a garanciát adott rá, vagy nem adott? Adott faszomat. Garancia számlát. Számlát is vissza tudni adni. Meg állom engedi hát, az olaj. Nem az, mi? Állandóan engedi az olaj azt is, más nem volt ilyen olajas. Hát az. Nem az, hogy ki a kúja. Az biztos nem az a baj, amit ő javított, hanem a másik, ugye? Minek örül? Hogy én, mi? Ja. Na, Isten. Mindig tannak hát, örül. Hát. Jó. Akkor mondja, hogy elment sétálni, és akkor majd valaki jó. Az azt a sapter tőkével hív. Eligé, meg a sapter as neki? Hol van? Mi? Sapter tetején. Hol ér? Én is nem látom. Na, biztosan mindjárt beszélünk. Megalkothatná a kitézet alkalmat. Nulla 24, de igaz, hogy nincsen sem a B száma. Na, írjad a tatának. Nem bír hogy nincs rajta pénz. Akkor nem bírom főhívni. Ő is hát nem bír mindenkit én. Tehát te B minden számra van felszegy, nem? Neked van felszegy, neki nincs. Neki csak Telenorra van. Nincs rajta 063 -a. Nem kaptam. Egy a kapának van meg a mobil száma.

használják, azt szóval... Úgy még, úgy még az idén, hát majd megcsinálja talán valamit, hát csinálni. Én nekem is Most te is kimész, vagy én menjek? Hölgyi kunci. Fel kell menni a kék kocsra, akkor meg. De a, a torpedó nem. Vissza kell rakni a magosítót, be kell csukni. Nem kell, le kell szenni mindegyiket. Be van szedve a torpedóró. És nincs lesz ez a püszkelni. Nem akar belemenni. benne van. Rámászok a kocsira, várjál! Hol kell lépni? Nem tudok felmenni, várjál. Hogy kell felmenni rá? Oda menjen velem? Azt hát, csinálom együtt, nem? Föl kell hívni a sapkanyat. Na, mondhatnának, hogy kiadod a sapkanyat. Jön mindjárt be. De mindjárt mert nem sokára van. Nem csinálja. De csinálja, de nem sokára bejönő majd. Azzal van nem. Ugyanolyan kell valaki csinálni, hogy meg kinéz a földre, beállok a vállás közé, azt már le kell akasztani, még most így elkapni balré, megyek ennyi az egész. Azt rágban egy tönk, amikor már Kérdezett, ilyen tudatosat, ezt a olvasatát, már százalékot. 40 nem tudod. Hát ezt nosso preço no mundo. Instável. Instável. Nythän ihan aikuisessa päässyllä. Niin, mitä paikkaa? Viikon kaikki länsi on No näin Sinä Milyen vérszám? Köszönöm, vérszám? Hosszúval megy a haja, Köszönöm, Ezt ügyaltam. Kulcsom, mert magyarázom Köszönöm, Azt mondom, megszülve legyünk most préselem át, látszott. Nem mondogatod, hogy nem tudom. Nézd, hogy összenik a paprikát. Most azért ennek is mit kerestem, azért nem tudik a paprikát. Te is nem, hogy elmenni almát keresni. Biztos, hogy keresni Ott annyi dolgozó, amennyit akar. Érted? Ha kell, csütörtökön, péntek, szabaton nem dolgozol. Érted? Azt mondom, hogy dolgozol, hogy kapsz. Hát bizony ezek behozatta, nézzük a kulcsot címek a tőle. Nem fehérek. Én? Nézzük, nem fehérek. Kicsit cigányok. Vannak cigányok. Pedig a paprikát, látod. kell, az tetején az a kutyon nem? Öreg Vagy az öreg kutyonka ül a traktorba. A fő cigányok van a kocsi. Azon azt hiszem meg, hogy Rusty kiutatom. Máshogy nem fogok rá hogy is Nem, mindig tetszett. Egy az őt. Árendáját. És azt hiszem, hogy a belépjük az árendát. Akkor most mi lesz? Az adtátok át a bolyéknak, hogy mikor verik? Szerintem az elég kimaradt, mert már beütettek. Mi? Beütettem már. Beütettek? Be. Nem tudom. Már nem. Módot a kint vagy még? Módot. Rettentőt. Beitet repülésbe. Hát Azok mi nem vigyázok ilyen szabónak. Nem lehetett szabú sem. Valami beütett azért. Hát azért azt mondom, hogy szépen lesz mondva, hogy várjál, hogy nagyjából a kapunak, úgy Thank you. educational program. Oh, Sankar! Oh! Tuossa on nähdä vääroissa. Tuossa on nähdä vääroissa. Tuossa on nähdä vääroissa. Tuossa on nähdä vääroissa. nem tudod a gyerekészet írni, vagy valami baja van, vagy nem tudom, baja van. Vagy elmegy a a dolgot vagy egy kiskeres. Érted? Azt nem hiszem, hogy van neki középiskolája. Azt elment a parkba, a dolgot vagy egy raksz, más ápot azért kapja a havi 30 50 ezer. van kapnak, van kapnak. Vagy a baj, de akkor is 10 better. Lerakod az összeset? Öré. Alá. Lerakod a közepére a jó gombol, nem? Közepére átfele, nem? Oda kimegyek egész oda a végére, ott onnan majd haladunk befelé, mert egy két-háromszor félhatnak. Addig te elviszélnél a kocsi mellett még rakodókkal a bálákat. Mert ha körülök a bálát, O yi, ki ou yi an bayan, ou kwen yi kaposye yon fayan lakse. E, ou yi yon fayan, ou kwen yi kaposye yon fayan lakse. nagyon vállás voltak, nem ilyen Ne, ezek azok a vállás. Lássuk, nagyon. Hát, ezt látod, az kicsinek látszik, az odább mellőtt, azért nem az. 对对对对。 kapnak. Elveszett az ember sok pénzt. Tudni és már az Ez a lényeg, hogy a är det. Joo, osa ei ja yhteen ja processoida. Hämtytväalti. Mutta voitkin, voitkin oreina kuin konnaari. Mitä laisin? Nämä voisin olla näkökulmassa. bara Várjál, másik felére menj. Várjál. Most ide.